Duela amarrigun, Frantziako lege biltzara lujalde erreforma arautuko duen notr legea aztertzen asida. Senadoak urtahidean onartu duen testua aztertzen beraz, eta emendakinak eztabaidatzen eta gehitzen ari dira diputatuak. Lujalde erreforma gaia aspaldidanik aipatzen da Frantzian. Entzun hui da Frantzese estadoa ezin erreformatua dela. Aldiz aipatzen bada gaia, guti gizarteratua da. Naiz eta, eta azpimarratzekoa da, indar bat entsatzen egiten den gaia zabaltzeko. Honen frogatzat argenezake Frantziako gobernuak hartutako iniziatiba telefonozko aplikazione bat sortuz notr legearen urratx ezberdinak segitzeko. Posible da adibidez, eskuale berrientzat izenak proposatzia edo legearen eztabaiden berri ukaitia telefonozko alertak diasoz. Behingoz, iniziatiba entesgarria gai politiko konkretu baten gizarteratzeko. Eztabaidak beraz hasi diela, Urtahilean, onartutako testutik diadanik aldaketa batzuk agertzen dira. Departamenduak adibidez, atxiko lukete biden kudantza. Kompetentzia hori eskualdei emaiten zitzaielarik lehen testuan. Departamenduak ez dira ahasirak dirudi. Eskoletako garraioak aldiz berriz emanen zaizkie eskualdei. Kontestu horretan dira, orain deitzen diren hauteskunde departamentalak iragaiten. Zehazki jakin gabe zein izanen diren departamentu horien kompetentziak epe ertain batean, ez eta etorkizuna epe duze ez eta eskolden pizua edo erri elkargoena. Egoera piskat nahasia galdera ainitzekin, eta egoera hortan ere ipar eskualeriko egoera instituzionala jokoan da. Eta hor ere, gaia ez da biziki gizarteratua proposa genezaioke behar ba otetxen kontseiluari telefonoen zako aplikazione bat sortzia. Egoera nahesea beraz eta aipatzen dira hemenka beldurrak, arriskoak, kostalde, barnekalde, konkurentzia bat. Beldurrak baino egoera horrek hainbat aukera irekitzen ditu. Ez dakit notre legea gurea izanen den, baina gurera ekarri behar dugura ez da dudarik.